Njemu pripada sva hvala i zahvala na svim njegovim blagodatima. Na blagodati ovog dina i upute. Na blagodati sunneta. i na blagodati da nas je sačuvao od balalata i novatarije. Od svih balalata i novatarija. I njemu se utičemo od toga da zalutamo sa puta na koji nas je on uputio. I od njega povećanje upute iz šarijatskog znanja tražimo. I od njega je sav selamet i spas i njemu hvala i zahvala. I neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovog prijatelja, odabranika i miljenika. Sallallahu alaihi wa ala alihi tajibina tahirin. Neka je salavat na njega i na njegovu čistu porodicu i na njegove ashabe, na njegove sve ashabe i sve one koji slijede na uputi do sudnjeg dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je učinio muslimane braćom. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što je nakon što je muslimane učinio braćom propisao obaveze brata prema bratu. Njemu hvala što je zabranio sve ono što narušava i prekida to bratstvo. Njemu uzvišenom hvala što je naredio sve ono što će to bratstvo sačuvati i učiniti uspješnim bratstvom. To islamsko bratstvo radi kojeg smo mi ovdje. Njemu uzvišeno ukovala i njemu zahvala pripada na tome što su mnogi od nas ostavili svoju braću po krvi i ostavili one koji su im najbliži od rodbine i došli ovdje radi bratstva u dinu i imanu njemu uzvišenom zahvala za to pripada. Međutim, ovo bratstvo radi koje nas je ovdje sastavilo, ovo bratstvo na dinu, a nije bratstvo na srodstvu, niti po rijeklu i plemenu, niti po zavičaju, ovo bratstvo koje nas je ovdje sastavilo je skupo. Mnogi od nas su ga skupo platili Neki malo jeftinije, neki malo skuplje. Ali u svakom slučaju ovo bratstvo je vrijedno da se čuva. I mora se čuvati i na njega se mora paziti. A na njega ćemo paziti onako kako nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio i kako nam je on naredio. Pa prvo što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Potpomažite se u dobročinstvu i takvaluku. A takvaluk je da se potpomažemo u dobročinstvu i onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da sprečavamo jedne drugima u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se potpomagati u grijehu. Nemojte davati podršku jedni drugima u grijehu. niti neprijateljstvo. Nemojte se potpomagati u neprijateljstvu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala uzvišenog molim da nas ovdje učini žematom u kojem niko neće naći podršku u grijehu. Da nas učini žematom u kojem niko neće naći podršku u neprijateljstvu. Da nas učini žematom da i onaj kom je nešto od tih stvari naumpadne, da ga bude strah da pred bilo kim to izgovori. I pred bilo kim zatraži pomoć u tim stvarima i da svako od nas bude svjestan da neće naći na podršku nego na osudu i na osporavanje. Da nas učini takvim žematom, a da nas istovremeno učini žematom u kojem će biti natjecanje u dobročinstvu i natjecanje u takvalukom u kojem će se stvari mjeriti i vrednovati prema ovom takvaluku kao što se vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi esfakum najodabraniji i najpočašćeniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vas je onaj koga se najviše voji esfakum ko najviše izvršava ono što je naredio i najviše se kloni onoga što je on Allah subhanahu wa ta'ala zabranio zato vraćo Allah subhanahu wa ta'ala s druge strane zabranjuje ezijet i uznemiravanje zabranjuje i za, to, za taj ezijet i za to uznemiravanje prijeti kaznom i uči nas Allah subhanahu wa ta'ala da je to jasni grije. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا oni koji budu ezijetili mu'mine i mu'mike onim što oni nisu zaslužili, onim što oni nisu zaradili, onim što nisu uradili, budu ih uznemiravali i o njima ružno govorili i hljagali ih, zaista su ponijeli tešku potvoru. Natovarili su sebi tešku potvoru i jasan otvoreni grije. I nama je jasno da nas potvaraju i da nas ezijete i da nas uznemiravaju najčešće za ono što nismo uradili i najčešće za ono što nam ne pripada često nas uznemiravaju i sa stvarima koji su u, osnova, u osnovi istina međutim zloupotrebljavaju te stvari i zokreću činjenice uznemiravaju nas kao pojedince i kao džemat ali tog uznemiravanja ne smije biti među nama. I mi ne smijemo biti od takvih. I Allah subhanahu wa ta'ala nam to zabranje. Radi čega? Radi ovog bratstva koje se teško postiže, a vrlo lahko ruši. Ovo bratstva koje je teško izgraditi, ali ga lahko izgubiti. Zato tu blagodat moramo čuvati. Čuvat ćemo je onako kako nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio, kroz ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu uvezano za ovo uznemiravanje i vezano za naše stavove i osude i podrške jednih naspram drugih i podrške koje dolaze sa strane ili osude koje dolaze sa strane, Allah subhanahu wa ta'ala nam je vezano za to naredio. Ja ejuhel ladina amanu in za'akum fasikum bi nebe in O vjernici kad vam dođe fasik, sa nekom viješću, vije je Da se sve informacije dobro provjeri i da se dobro uvjerimo u istinitost onoga što smo čuli. En tusibu qauman bi jaharatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dakle, neke ljude nepravedno povrijedili, nepravedno se prema njima ponijeli, pa da na osnovu tog neznanja, na osnovu te netačne informacije, pa da se onda zbog onoga što ste uradili, kajete. Pa da se onda zbog onoga što ste uradili, kajete. To se nama prečesto dešava. To se nama prečesto dešava, a i prečesto se dešava to onima koji nas napadaju i osuđuju. A mi kažemo, samo ovaj zijet i sve ovo mi ćemo halaliti onog dana kad oni shvate da ovo što radimo je ispravan put i ono dana kad se priključe ovom safu, kad stanu s nama uz rame, sve će im biti halal s naše strane. I već im je sve halal, unaprijed im je sve halal, ukoliko su to uradili iz neopreza i neznanja i ukoliko su nasjeli na one koji su zaista zlonabili. Ali mi ih pozivamo, odazovite se vraću i provjerite informacije, Allahom subhanahu wa ta'ala to naređe. I zato i vas pozivam sve ovo između nas, ovaj život svaki dašnji, da se dobro provjeri sve što se čuje i što se prenosi. I to je jedno naređenje koje moramo ispuniti ukoliko želimo sebi se ravati, ukoliko želimo sačuvati ovo bratstvo. Zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da svako neprijateljstvo koje se pojavi odma suzbijem i odma presjećam. Svaki sukob i nesporazum koji nastane obavezni smo odma da presudimo i da ga razriješimo da bi spriječili podvajanje i razilaženje. Gdje nam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio? Naredio je u suri Hujurat, gdje govori o dvije skupine vjernika koje su u sukobu. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمْ kako ćemo mi spiriti sukob i razdor? kad se desi spor prvi korak je ako se dvije skupine vjernika sukobe pomirite pa je prvi korak šta pomirenje izmirenje posticanje jednih i drugih da se pomire pa ako neće da se pomire fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله pa ako ipak jedna od te dvije skupine drugoj bude nepravedna nanese zlo onda se svi zajedno borite protiv te skupine šta je drugi korak ako ljudi neće isla i neće pomirenje onda je suđenje odnosno edebovanje onoga ako i dalje neprijateljstvo izražava ko ustrajava na neprijateljstvo onda je edebovanje I svi se onda okreću prema onome i na onoga ko ustrajava na neprijateljstvu i na razdor. Sve dokad hatta tafi'e ila amrillah. Sve dok se ne pokori Allahoj nared. Allahov šarijat i Allahovom zakon. Fa in fa'at fa aslihu bejnahuma bil adli wa aqsitu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Fa pa ako se prikloni Allahovom zakonu i prihvati Allahov propis i Allahovu presudu, šerijatsku presudu prihvati, ako to prihvati, onda ne pristano i izmirite i budite pravedni. Allah voli one koji su, koji su pravedni. I to je druga stvar koja će održati bratstvo. Pravda, prvo islah, pomirivanje, a zatim pravedno suđenje i pravedno razrješavanje sporova. I tako će se bratstvo sačuvati. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala nam je zabranio da jedni drugi da se jedni drugima smijemo i smijamo. Ja juha alladina amanu, la yashar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. O vjernici neka se muškarci jedni drugima ne smijavaju. Možda su oni bolji od njih. Koji? Oni ima koji se, kojima se smijavaju, možda su bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala neka se ne ismijavaju. Vela nisa'u min nisa'in, asa an yakunna khayran min hunne. I žene neka se ne ismijavaju jedne drugima. Neka se ne rugaju jedne drugima, možda su one bolje od njih. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, zato što to dovodi do neprijateljstva i razdora i okretanja jednih protiv drugih. Ovo ismijavanje neće doći iz mu'minskog srca neće doći iz srca koje je ispunjeno imanom i Allahovim svjetlom. Ovo ismijavanje dolazi iz srca koje je ispunjeno zlom. Ovo ismijavanje dolazi iz srca koje je ispunjeno zlom. Kako kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam bi hasabi mri'in mine šarri en jahkura ehahu el muslim. Dovoljno je čovjeku zla da omalovažava, da smatra niži, bezvrednim, manje vrijedni, da ponižava svog vrata muslimana. Dovoljno je zla. Svo zlo je pokupio onaj ko se smije i omalovažava i ponižava svog vrata muslimana. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio hljaganje. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da vidljive mahane kod ljudi ističemo i javno o njima govorimo, da hljagamo nekoga javno i da mu nadivamo po tim njegovim maharama ružne nadivke. Vala telmizu enfusekom, vala tenabezu bil alqab. Nemojte jedne drugi hljagati, jedni se drugima podrugivati, niti ružnim imenima nazivati odvratnim nadincima jedne druge nazivati. Na osnovu čega? Na osnovu mahara koje su očite i vidljive. Čak i ono što je očito i vidljivo, da se ne hvatamo zato kod brata muslimana. I da ne gledamo u to, nego da gledamo njegove pozitivne stvari. Bi'sel ismul fusuhu ba'dal ima. Ružno li je nevjerničko ime Ružna li su nevjedička, fasička, grešnička imena nakon imana. Vomen lam jetub. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nudi šta? Teubu. Pokajte se od toga. To je odraz džahilijeta. To je bilo prije. Pokajte se od toga. Pa ko se ne pokaje, pa u neke omobalimu, to su oni koji su zulumčari, pravi i nepravednici. To su oni koji ruše bratstvo koje je islam koje Allah subhanahu wa ta'ala nama želi da uspostavi. Koje Allah subhanahu wa ta'ala nama želi da uspostavi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje također da bi sačuvali bratstvo, zabranjuje nam da imamo ružno mišljenje o ljudi. Jer je početna stvar kod svakog muslimana šta? Da imaš lijepo mišljenje o njim. Sve dok on sam to lijepo mišljenje ne pokva, ne pokvari svojim zulumom i svojim javnim griješenjem i tako dalje. Pa razdoziva Allah subhanahu wa ta'ala. E ako se odipo da smo od vjernika, trebao da se odazovemo. Ja ayuhel ladina amenu, ovi koji vjeruju. vjerujete. Iđiteni vuke tiram mina van. Klonite se mnogih misljenja, loših misljenja, odnosno sumnjičenja. Ružno misljenje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. I naređuje nam da se klonimo tog ružnog mišljenja jednih nas drugih. I da imamo pozitivno, u osnovi pozitivno mišljenje jedni o drugima. Klonite se ružnog mišljenja. Inne baba vanni ismun. Zaista su neka sumnjičenja i mišljenja grije. Grije. Zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje ono što slijedi nakon ružnog mišljenja. Ako nekom imaš ružno mišljenje, sad će desiti. Poslije toga ćeš ga šta? Uhoditi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Vola teđer se i nemojte uhoditi. Nemojte uhoditi jedni drugim. Muslimanu je zabranjeno da bude uhoda drugom muslimanu. I u islamu i u šerijatu je to zabranjeno. Dok su tagoti svoje sisteme postavili na čemu? I ustanovljeni su na čemu? Na uhođenju na prisluškivanje i na praćenje. Na snimanje i slikavanje. E na tome je Tagut uspostavio svoj sistem. A Allah subhanahu wa ta'ala je uspostavio šerijat i istinu i pravdu na čemu? Na zabrani uhođenje. Zamislite koja je snaga istine. Istina se ne boji. Allahova pravda je pravda i bit će uspostavljena bez uhođenja. A onaj ko uhodi, automatski pokazuje svoju slavost. I da nije spreman da stoji na istini. Nije spreman. I svjestan je da nije istina ono na čemu je on. Pa zato uhodi ne bili otkrio tajne mahane onoga koji je sakrio. Kome je Allah stanao tajala to sakrio. Nama nije dozvoljeno vidljive mahane isticati i nadimke po tebe nadjevati. A kamo li uhodi? Vola jazta ba'du kum ba'da. I neka ne gibete jedni, nemojte gibeti isti jedni, druge. Gibeti ti govoriti jedni o drugima ružno. U odsustvu ono što onome ne bi bilo drago da čuje. Zašto? Zato što je što se kroz to blati ugled, blati čast brata muslimana. Zato kad ružno progovoriš o svome bratu u njegovom odsutku i kažeš nešto što on ne bi volio čut, znaj da si ga iznevjerio kao brata muslimana. To je hijane. Znaj da si ga iznevjerio kao brata muslimana. I znaj da praviš veliki fesad. I znaj da onome kome to govoriš, da ga okrećeš protiv brata muslimana. I znaj da rušiš ono što Allah s.a. želi da se uspostavi a to je islamsko bratstvo. I nemojte gibetiti jedni drugi. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Ovda Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer koji će svakog ko imalo ima imana i osjećaja odvratiti od ovih odvratnih grijeha. Zar neko od vas voli da jede meso svoga mrtvog brata? Fakarihtum. Zaista je to vama odvratno. Zaista je to vama odvratno. Inna Allaha tawwabur rahim. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala mnogo tevbu, mnogo prašta, prima tevbe i on je milosti. Prima tevbe i on je milosti. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji tevbe primaju, koji se kaju, koji se Allahu subhanahu wa ta'ala kaju i koji će biti borci za uspostavljanje i očuvanje islamskog bratstva među nama, koji nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. A kada bi mi, kada bi mi sve ovo što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređi od ovih stvari i sve ovo što nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani ispoštovali kad bi pomagali jedni drugima na dobročinstvu kad bi sprečavali jedne druge u zlu kad bi se klonuli ruganja i smijavanja i omalovažavanja kad bi se klonuli ružnih stvari uhođenja i ružnog mišljenja jednih od drugima, onda bi bili vođe ummeta. I onda bi nas Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao da budemo vođe svih ummeta. I bez toga neće Allah dati nikome uspjeti. Niko neće uspjeti. Jer na osnovu čega da se Allah počasti uzdigne iznad drugih Na osnovu čega? Ako mi nismo primjer tog bratstva, to jest primjer sigurnosti, primjer dina i vjere, na osnovu čega da nas Allah s.a. počasti i na osnovu čega da nas Allah s.a. učini pretečama u nekom hajeru. Sve dok to ne uspostavimo između sebe, ne imamo šta govoriti drugim. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će to uspostaviti među sobom. A sve ove stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, djelimično postoje među nama. I sve ovo što je Allah naredio, mi ne ispunjavamo do kraja onako kako treba. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kako je Allah subhanahu wa ta'ala učinio i nazvao ovaj umet kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Vi ste najbolji umet koji se pojavio među ljudima ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar narjiyata dobro zabranjujete zlo wa tu'minuna billah ibirete wa Allah subhanahu wa ta'ala zato što mnogi ne svataju ovo bratstvo ili u njemu pretjeruju ili nakaradno ga svaćaju ili ga žele nekad zloupotrijebiti pa mnogi hoće da eksploatiš ovo bratstvo i samo na tome da, na to da se oslanjaju i stalno ljude optužuju da nisu dobra braća Zato što njima ne udovoljavaju njihovim strastima i prosijima i njihovim potrebama, zato je Rasul sallallahu alaihi sallam naredio onome ko ustane u džematu da prosi i traži pomoć, zato što ga zadesila nedaća, da tražio je Rasul sallallahu alaihi sallam šta svjedoče da posvjedoče da je zaista tako, da je zaista taj čovjek ne voli. A tome smo također skloni, a to je stvar koja također ruši vratstvo šta da pokušavamo iskoristavati i e eksploatisati bratstvo i bratsko pravo. Kako? Na način da se stalo želimo na braću. I da se stalo želimo na to da nam nisu dali naše bratsko pravo. A to je odmah pokazatelj čega? Neiskrenost. Jer da si iskren brat, da si iskren brat, ti bi svoju muku krio. I svoju nedaću krio i saburio. Zašto? Da ne spominješ što braći, da i njima ne bi bilo teško. Ne moraju i oni ispastati s tobom. Ponesi sam. A mnogi od nas, čak i kad sakriju svoju patnju i svoju nedaću i svoje iskušenje, kad ga sakriju i sabure, onda svima zamjere što ne osjete to i što nisu pritekli u pomoć, čak i kad ta pomoć nije traže nas. Sve to ukazuje našto na nespremnost i na zelenilo i na pogrešno svatanje, na naše nezrelost, na pogrešno svatanje tog bratstva. Ako smo vraća, čuvaj nas, je tako, i čuvat ćemo te, nemoj nas povređivati, sve dok možeš saboriti. A ako saboriš, sabori ima Allah i nemoj nam prigovarati. A ako ne možeš se držati, uljudno traži pomoć. I mi ćemo ti koliko možemo kao braće pomoć. To je od mu'mina i brata muslimana. To je brat. Onaj ko očekuje da braća muslimani budu objektivni prema njemu, a on nije objektivan prema njima, onaj ko očekuje od muslimana da ga ne prevari, od muslimana da mu ne podvali, od muslimana da ga ne izda, a sam je spreman i prevariti, i podvaliti i izdati, on je kao onaj koji kad kupuje traži da se pravedno izvaga, je tako? A kad prodaje onda zakida. Vejlu lil mutasifin, alladine iz ala nasi jestofun. Teško mutasifinima koji kada kupuju od ljudi, onda traži da se ispuni, da se do kraja mjera napuni. Wa idha kaluhum aw vazaluhum yuhsirun. A drugima prodaju i vagaju i, i mjere, na zapreminu, onda zakidaju. Ela je vonno u rajte na umebavotom. Zar ne misle ovi da će biti proživljeni li jeumin adim na veličanstvenom danu jeume je komun nasoli rabbil alemin kada će ljudi ustati svome gospodaru, gospodaru svih svjetova. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su istinska braća u islamu i da nas sačuva od onih koji će na bilo koji način to bratstvo zloupotrijeviti i iznevjeriti, da nas sačuva od onih koji će ove Allahove naredbe i zabrane koje smo spomenuli prekršiti. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, nismo osjetili da je naše bratstvo došlo u krizu. I ne govorimo o ovome zbog toga. nego smo osjetili da mnogi ne obraćaju dovoljno pažnje na bratstvo i na pravo bratstva i na mjesto bratstva. I da često šetan uspije neke od nas prevariti da postupimo neislamski i nebratski. Zato ove napomene dolaze s ovog mjesta ne bi bile i brat meni i vama i ne bi li se odazvali oni koji se odazivaju kad budu opomenuti. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ti opomeni zaista opomena koristi mu'minima a Allah subhanahu wa ta'ala je brojne propise i zabrane ostavio zbog ovog bratstva. Posebno kad su vezane, vezane stvari za trgovinu i dunjaluške interese, za imovinska prava, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio neđeš podizanje namješteno podizanje cijena da neko dolazi i da se samo glumi da kupuje nešto samo da bi podigao cijenu zabranio Allah subhanahu wa ta'ala podizanje cijena da se tako šteti muslimanima pa je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio zavist pa je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala gibet. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da okrećemo leđe jedni drugima. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da se okreće žena protiv svog muža. Da se potpiše žena na neposlušnost svome mužu i na ružno ponašanje prema mužu ne bi ovaj pustio. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da žena traži od svog muža bez ikakvog prava razvod Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da žena traži razvod, da traži od svog muža da pusti njenu sestru. Da pusti njenu inoću. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala sve te stvari radi čega? Radi bratstva. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا nemojte jedni drugima zaviditi i nemojte jedni drugima dizati cijene nemojte prodavati na prodaju svog brata kad proda nešto tvoj brat nemoj nagovarati onoga koji kupio da vrati da bi mu ti prodao nemoj to raditi i budite Allahovi robovi braća Šta znači ovo na kraju budite Allahovi robovi braća? Znači svega se ovoga klonite pa ćete biti Allahovi robovi braća, a ako to budete radili nećete biti Allahovi robovi braća. A Allah subhanahu wa ta'ala garantije da su innamal mu'minuna ihva, mu'mini su braća. Val mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum avlijau ba'd. Mu'mini i mu'minke su štićenici, zaštitnici jedni drugi. Mu'mini i mu'minke. Zaštitnici jedni drugi. U omjeru koliko mogu biti zaštitnici jedni drugi. A najveći zaštitnik mu'mina, prema mu'minki je zaštitnik svoje žene, a najveća štićenica i zaštitnica mu'minka, mu'mina je njegova žena, štiti ga i čuva njegove tajne i čuva njegovu kuću. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Lejse minna men habbebe mraaten ala zauđiha au abden ala sejidihi nije od nas, ovo je teška prijetnja, nije od nas onaj ko potstiće ženu na neposlušnost mužu, odvraća ženu od njenog muža, niti onaj ko potstiće na neposlušnost roba prema drugom vlasniku, nije od nas. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ejju men mraatim, سألت زوجها طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة koja god žena bude tražila od svog muža da je razvede bez ikakvog opravdanog razloga pa haram joj je miris džennet neće osjetiti ni miris džennet i ovo su velike prijetne i teške opomene zabranio je Rasul sallallahu alaihi wa sallam en je bija hadirun li badin, da prodaje onaj koji je stanovnik nekog naselja onome koji je beduin. Ko ne, ne stanuje u naseljenom mjestu, nego je od nomada zabranio. Vala se nađešu i nemoj se dizati cijene jedni drugima. Vala je bija jer vežulu ala beji ahihi. Neka ne prodaje čovjek na prodaju svoga brata. وَلَا يَحْتِبْ عَلَى حِتْبَةِ أَفِيهِ I neka ne prosi niko od muslimana na prošnju svoga brata. Ako je neko zaprosio sebi za ženu neku muslimanku, neka niko je ne prosi, osim uz njegovu dozvolu, ili dok on ne odustane, ili dok ne bude bio odbijen. Dok se ne razjasni stvar. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا li tektefije ma fi inaiha. I pogledajte ovu zabranu. Zaista ružna stvar. Allah subhanahu wa ta'ala se ne boji i ne stidi istine. I kaže Resul sallallahu alaihi sallam i neka žena ne trazi od svog muža da razvede njenu sestru, znači svoju inoću, da je razvede da bi ona iz njenog suda presula u svoj sud. Pa Allah, a Resul sallallahu alaihi sallam ovdje tar zahtjev od muža poredi kao da je uzela i ostijela njen tanjir ispred njih. Kad bi to neka žena uradila, je tako? Pa ostijela tanjir ispred druge svoje sestre, da to saspi u svoj tanjir i da ona pojede, kako bi to bilo ružno i odvratno? I kako bi mi svi to osudili? Nažalost, ipak neki sebi dozvoljavaju šta i ovakve grije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od svakog zla sačuva. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se kaju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva na takvaluk, a zatim nas opominje na, na tevbu. Ja ayuha alladhina amanu takullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubijenice Allaha se istinski bojite, onako kako treba. I nemojte umirati osim kao muslimani. Wa atasimu bi hamri Allahi jamijan wa ratafarraku. I svi se čvrsto Allahovog ta držite. A Allahovu uže je Allahova knjiga. Toga se svi čvrsto držite i nemojte se razilaziti. Vazkuru ni'amat Allahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa bejne kulubikum. Sjetite se Allahove blagodati kad ste bili neprijatelji pa je on zbližio, ujedinio vaša srca i svoje milosti prema vama fa asbahtum bi ni'matihi ihvana. i i od svoje blagodati vas je učinio braćo postali ste braći. prijatelji nakon što ste bili neprijatelji I šta još? Ono na čemu smo svi mi bili. وَكُمْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ I bili ste na robu džehennemske provalije. I bili ste, sjetite se, kad ste bili na rubu džehennemske provalije. Samo da se strmoglavite u džehennem. Kad ste bili na rubu džehennemske provalije, kazakum minha. Pa vas je on izbavio odatle. Znači, Allah nas je izbavio sa ruba džehennemske provalije. Sve nas. Allah nas je izbavio sa ruba džehennemske provalije. Nismo mi to svojom sposobnošću radili. I ne treba nama neko sad ordenje da dijeli. I priznanja. I ne trebamo mi sad da živimo od neke svoje stare slave. Nego nas je Allah izbavio. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها Kedalike yubayinu Allahu lakum ayati. Tako vam Allah objašnjava svoje ajete. La'allakum tahtadun. Da bili ste vi bili upućeni. Pa mnogi se ibrate kako se ajeti u Bogu u milimetar poklapaju sa nama. I kako nas poklapaju Allahove riječi. I kako presuđuju između nas i ovih i oni. I kako presuđuju Allah iz ajeti između nas sami. I mnogima se kosa digne kad to vide i spoznaju. Ali ne treba se čuditi. Allah je zbog toga svoje ajete objavio. Kedelike jubeljinu Allahu nekom ajati. Tako vama Allah objašnjava svoje ajete. Nalakum tehtedu ne biste bili upućeni. Vol teko minkom umetun jedrune ilan hajri. Voje amurune bil ma'rufi. Voje nheuna anil munker. Nek bude od vas skupina onih koji će pozivati dobru, narađivati dobro i sprečavati zlo. u ulajke umul muflihun. To su oni koji će postići ono što žele. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su od ovih, koji će postići ono, ono što želi, a mi želimo da postignemo islamsko pratstvo i želimo da budemo primjer drugima i preteče u svakom hajru, ولا تكونوا a nemojte biti kellezine tafarraku vahtelefu kao oni koji su se razišli i podijelili min ba'dima ja'ahumul bayinat nakon što su im došle došla istina došli im jasni dokaz fa ulaika lahum azabun azim to su oni koji će imati ogromnu, tešku patiju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskom braćom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskom braćom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našu zajednicu učini zajednicom koja će biti uzor i primjer za kojim će se mnogi povesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naš uspjeh bude podstrek ostalima, da se povedu u našem primjeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo ogledalo vjernicu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na uput, da nam poveća uputu i znanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i da sakrije naše sramote i da prijeđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u naša srca ulije hrabrost i nepokolebljivost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u naša srca usadi razboritost i da nas počasti Allah subhanahu wa ta'ala razboritošću u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini razboritim u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učrsti naše korake da učesti korake naše braće muđahida. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji neće želiti ni života ni imetka na Allahovom putu, koji će biti borci za uzlizanje Allahove riječi, za uzlizanje Allahovog šarijeta, koji će biti istinski nosioci šehadeta la ilaha illallah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennet i spasi od džennema. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da odagna nesuglasice između nas, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istini, da zbliži naša srca i da spusti svoju milost na nas. I posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa aqimi salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله